pia kukusudiwa ud ule mti wenyewe au kijiti au mti taib mti au kijiti anil fi'li na kwa maana kule kupiga mswaki na anil'udi pia pia nakusudiwa ule mswaki wenyewe nayo hii huwa sunna fi kulli waqtin wa hin nayo ni sunna kupiga mswaki au kuwa na mswaki fi kulli waqtin wa hin katika kila wakati na kila saa na jambo la kupiga mswaki fihi fawaida fihi fawaid kuna duni, kuna fa, fa, faida ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya kuna faida za mswaki za kidunia na kuna faida za mswaki za kiakhira miongoni mwa faida za kidunia wahiya mataharatu lilfami mswaki ni wenye kusafisha mdomo wahiya mataharatu lilfami وفائدة أخروية فائدة زكي آخرة مرضات للرب نسواكي ونمرذيش الله سبحانه وتعالى بالك تكفائدة زكي دنيا بيا يعين على طلاقة الوجه نسواكي ونسيدية جويا وكنجوك وصو وصو ومتك وكنجوك يعين على طلاقة الوجه نا تمسيمكم أن سنة حكم السواق سنة نهي حكى بها الإجماع حكى بإجماع الإمام النووي أما إلزيق لك إجماع الاستحباب يمسواك الإمام النووي رحمه الله تعالى na kama tulivyosema kwamba mswaki una faida ya kidunia na kiakhira kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba siwak mataharatul lilfami wa marudatu lirabbi mswaki unataharisha mdomo kutokamana na ukungu unaotanda katika mdomo miongoni mwa harufu mbaya basi mswaki unasafisha mdomo na vile vile ukungu uliotanda katika ulimi juu ya ulimi mswaki unasafisha ule ukungu na kuondosha ile harufu vile vile inapelekea mpaka kwamba ukiongea na mtu ukikaa mwenyewe ajisikia furaha kwamba hauna harufu mbaya kutokamana na faida ya mswaki umekusaidia wewe na kuweza kusafisha kinywa chako na vile vile wa maradhatu lirabb inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mswaki unamridhisha Allah kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ukhra hadithi nyingine amesema kwamba asiswali mmoja wetu asiswali mmoja katika sisi na hali ya kuwa ameku, amekula kitunguu swaumu au kurras au basal au kurras amekula kitunguu swaumu kwa sababu fa innal malaikata yataadha mimma tataadha bihi banu adam kwa sababu malaika wanapata maudhi kwa yale yale mambo ambayo mwanadamu anayapata kwayo maudhi kwa hiyo kwa maana ya kwamba wewe kutumia kwa kuwa na harufu mbaya mdomoni Eh, kuwa na harufu mbaya mdomoni inapelekea viumbe wa Allah subhana kuudhika na vile vile malaika wa Allah subhana wa ta'ala pia katika viumbe vyake nao pia kupata maudhi kwa hiyo na haifai kwa muislamu kumuudhi ndugu yake ndio maana faida ya mswaki marudhatu lirabb inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala unamridhisha maula tabarak wa ta'ala kwa hiyo asiwak unaposema siwak unamaanisha pia kitendo kile kitendo pale chenyewe cha kupiga mswaki na pia aswak yutlaqu ala al-uudi qala al-imam Abu al-Ghani Abdul Ghani المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أسمى لولا لو سيو أن أشق على أمتي kuhofia kuwatia uzito umma wangu lau si kuhofia an ashuqa kuwatia uzito au kutia uzito na ugumu ala ummati juu ya umma wangu la amartuhum bisiwaki ningewaamrisha wao kupiga mswaki inda kulli salatin kwenye kila sala mbele ya kila sala ningewaamrisha wapige mswaki <clears throat> ndani ya hadithi hii au hadithi hii inaletwa kwamba ni bayanu hukumu siwaki inda salah yani hadithi hii inazungumzia ubainifu wa hukumu ya kupiga mswaki mbele ya swala hukumu ya kupiga mswaki mbele ya swala Mtume sallallahu alaihi wasallam amehofia kuwatia uzito amewasia ame, ame, ame, ame, kuwatia uzito kwa hiyo lau usingelikuwa kuwatia uzito lau isingalikuwa kupatikana uzito katika umma wake basi angewaamrisha wao kupiga mswaki inda kulli salat na hii wanasema laula ni harfu mtinaa liwujud harfu mtinaa liwujud kwa maana ni herufi inayozuia kitu kwa kupatikana kitu kingine liwujudi shay'in akhar kwa kupatikana kitu kingine kwa maana lau lau mtume sallallahu alayhi wasallam lau si kuhofia maana lau isingalikuwa hivi lau isingalikuwa kupatikana hofu kupatikana uoga lau isingalikuwa kupatikana hofu kwa mtume kwa hiyo kupatikana ndiyo ujudi harufu limtinaa liujud lau si kupatikana uoga kwa mtume basi angewaamrisha lakini imtinaa malaki amekuwa hajawaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kunapatikana ndani yake uzito kwa hiyo lau sikuhofia uzito juu ya umma wangu kwa maana ummatul ijaba eh, la amartuhum bisiwaki ningewaamrisha kupiga mswaki kwenye kila sala na hii haifaidishi haifidishi maneno haya kwamba ni amr la hukumu yake tumeshapita huko nyuma kama ni mustahabun na pia ni sunna na istihbabu ameinukuu ijmaa al-imamu al النووي رحمه الله تعالى نعم حديث مجهدين ومن التيس الحديث الثامن عشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش يشوص بالسواك قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يغسل ويدلك يقال شاصه يقال شاصه يشوسه وما وما يموسه إذا غسله طيب لو شفنا نايا هينا يتعريف لما يلزو يا ما أنا يشوسه هينا ما أنا هينا تعدي هينا ما يلزو هيو يشوس <coughs> المهم عن حذيفة في عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما <coughs> نحذيفة نبياك وتم صحابة نحذيفة رضي الله عنه له مناقب alisilimu yeye na baba yake na walipigana katika vita baba yake pia alikuwa katika makundi baina ya kundi moja ama nyingine na Hudhaifa radhiyallahu anhu amekufa mwaka wa hamsini na nane katika mji wa Makka al-Mukarrama fi Makkah al-Mukarrama na huyu ni sahibu asir la amekufa mwaka 63 طيب amekufa mwaka 63 sio mwaka 58 amekufa mwaka 63 na Hudhaifa ni ibn Jabir al-Absi jina lake ni ibn Jabir al-Absi Hudhaifa ibn Jabir al-Absi sahibu sir nabii sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyekuwa amehifadhi majina ya wanafiki wa mtume sallallahu alayhi wasallam majina ya wanafiki wa mtume kwa majina ya mtume alipoletewa orodha ya watu ambao ni wanafik katika wale ambao waliokuwa wamehifadhi yale majina ni Hudhaifa ndiye alikuwa amehifadhi hayo majina ya wanafik amekufa katika madain maata fil madain sio makka maata fil madain sana 63 mwaka wa 63 alifia katika miji hiyo ya al madain anasema radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume idha qama min al laini pindi anaposimama usiku sallallahu alayhi wasallam yashusu fahu yashusu fahu anasafisha mdomo wake maana yake yughasiluha anasafisha mdomo wake bisiwaki kwa kutumia mswaki kwa kutumia mswaki yashusu ay yadluku asnanahu maana yake anayazungurusha ile meno yake mwendani kwa mswaki eh ndio kusafisha huko fahu bisiwaki kwa kutumia mswaki na hadha alhadith hadithi hii inabainisha ina, ina, imekuja kuzungumzia bayanu hukmu siwak inda qiyami minan naumi hadithi hii imekuja kuzungumzia kubainisha hukumu ya kupiga mswaki wakati anaponyanyuka mtu kutoka usingizini kwamba mtume alikuwa anapoamka usiku imma kuamka kwa maana ya kutoka usingizini na kwa ajili ya kujiandaa kwenda kufanya ibada basi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka anasafisha mdomo wake na hii ina hukumu yake inaenea katika kila hali sawasawa mswaki huo utakuwa ni mswaki wa mti na sawasawa hukumu hiyo itakuwa ni mswaki wa, wa, wa, wa brush mithali ni mswaki na kama pia vile vile hata kama mtu anatumia njia hizi za kisasa za kuweka dawa hizi akawa anaamka usiku akishaamka anapikichukua mswaki wake wa brush ama yuka dawa yake kapiga la basi inahesabika pia ni kutumia mswaki na pamoja na kwamba haya mambo ya kisasa yalivyokuwa na madhara katika baadhi ya nyanja lakini kama inafahamika urufan kimazoea kwamba hii ni katika vile vinavyosafisha meno basi inahesabika kwamba ni mswaki mtu atakaye utumia la basa biha hakuna tatizo katika hilo kwa hiyo ndani hadithi hii tunapata kwamba mafundisho kwamba mtu anayeamka usiku kwa ajili ya kufanya ibada au ameamka tu basi kwa ajili ya kufanya mambo yake mengine anaambiwa ni sunna kwako wewe ni vizuri kwako wewe upige mswaki kabla ya kuanza mambo mengine naam hadithi Aisha Aisha radhiallahu anha qalat دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستند وأنا مسندك وأنا مسندته مسندته مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فبدأ رسول الله فأبده فأبده رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذ فأخذت فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده, رفع يده أو إصبع أو إصبعه ثم قال في الرفق الأعلى في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاق مات بين حاقنتي ودا وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت, وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم يقول عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ممكي ومتومي صلى الله عليه وسلم نالي كوني مدوغو كتك واكي ومتومي موت نانديو من ممكي أما يمتومي صلى الله عليه وسلم علموها كي ونبكرا كي ونبكرا نهي نين فقيهة هذه الأمة نديه فقيهة وأمه قالت نسمع عائشة دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر متوت أبو بكر أم بعير كوفة مكة هو أمسنا ناني كتك مكة نديو مكة لكم مكة همسين ناني مكة أسمى دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق علينجي عبد الرحمن رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم كم تومي وأنا مسندته إلى صدري نامي نمويجي نمويجي ميزم تومي كوني كيف وشانغو نمويجي ميزم تومي alayhi salatu wasalam kwenye kifua changu wa ma Abdurrahman siwak na pamoja na kwamba huyu Abdurrahman alikuwa na mswaki ratbun mswaki ambao ni mbichi yastannu bihi anautumia kuupigia yeye yastannu bihi maana yake yadluku ala asnanihi maana yake anauzungurusha na kuusafisha katika katika meno yake maana yake yastaku ثم قال فأبده نهي يعني أبده بتشديد الدال كأمده وزنا ومعنى وهي رواية أخرى أي مد إليه بصر فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم أكارفوشا أكارفوشا منتوم عليه صلى الله عليه وسلم بصره مچوياك كما أنا تزام ولمسواك كي وانغالية ولمسواك فأخذت السواك mimi Aisha nikauchukua mswaki faqadamtuhu nikautafuna pale mbele pale sehemu ya mbele Aisha radhiallahu anha anasema nikauchukua mswaki mbele nikautafuna riwaya nyingine nasema wanafattuhu wanafattuhu nikausafisha fatayyabtuhu nikausafisha pia eh ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به ثم دفعته كشني كم قول مسواكي نتوم عليه الصلاة والسلام فاستن به أكوتمي كوبي مسواكي صلى الله عليه وسلم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا سيفتابكم ونمتوم عليه الصلاة والسلام استنى استنانا أمي بيجي مسواكي كوبي مسواكي أحسن منه uzuri zaidi kuliko huo yeye kuna mtu anapiga mswaki kupiga mswaki ambako ni kuzuri zaidi kuliko huko fama ada an faragha na pale alipomaliza rasulullah sallallahu rafa'a yadahu alinyanyua mkono wake au isbu'ahu au isba'ahu au alinyanyua kidole chake thumma qala kisha kasema fi rafiqil a'la thalathan fi rafiqil a'la kwa rafiqi wa juu في الرفيق الأعلى ورفيق وجو ثم قضى كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكافا وكانت تقول نألك عائشة رضي الله عنها نسيما مات بين حاقنتي ألكوفا كاتكاتي يا حاقنتي حاقنتي نسيما الحاقنة النقرة بين التلقوة وحبل العاتق kwa maana ni alhaqina annaqara baina tibquwati wa habli hii hivi hivi hivi hivi vishimo hivi hapa sawa vinavyokuwa hapa ndio alhaqina annqra baina tirqwa wa habl al'at si unavihitaji wenyewe kama unavita vitundu na vita vishimo mtume alikuwa ameweka kichwa chake hapa wadhaqinati alikuwa katikati alikuwa mtume amekufa baina katikati ya haqinati na hivi vishimo vyangu wa dhaqinati na kidevu changu nasema adhaqina tarafu alhulqum al'a wa fil asas huma asfal alhulqum aala kama chini ya hulqum ya koromeo hii kama ndio saizi hapa mtume alikuwa katikati hapa amelala maki amemlalia kwenye kifua hapa kichwa chake kimekaa hapa kwa katika chini ya hii hulqum koo hili na hii tundu hili حاقنا نهي توندو لا تشيني كوروميو صلى الله عليه وسلم أمي كفا كيو قد كهل هيو وعائشة رضي الله عنها وفي لفظ إن قد تمشي لنجين فرأيته ينظر إليه نكمونا نمتم عليه صلى الله عليه وسلم أنا اتزاما وعرفت أنه يحب سواك نكجوا يا كوامبا أنا بين نكجوا كوامبا ميمي أنا أبندليا مسواكي فقلت نكمبيا أخذه لك nikuchukulie fa ashara ra'sihi akaashiria kwa kichwa chake anna ndiyo nichukulie hadha lafdhu al-bukhari wa li muslimin nahwu ndani ya hadithi hii unaona pia ahamiyatu siwak umuhimu wa mswaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ametokea kuupenda mswaki mtume alaihi salatu wasallam ametokea kuupenda na aliposema kwamba in fi rafiqil a'la rafiqil a'la hata ndani ya Qur'ani eh Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja min nabiyina wa shuhada wa siddiqina kisha akasema wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa na baadhi ulama watamka haya maneno katika hali fulani kunako rafiki ala kutokumnasibisha kwa Allah subhana lakini sawa sawa ni kumwegemezea Allah subhana huwa ta'ala fi rafiqil a'la bali wengine wametamka qayyid kabisa ya kutamka arrafiq rafiq na aliposema wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilayhi Aisha anasema nikamuona mtume anautazama qalu asma ahlul ilmi fi aqfi qawlan fihi qawlan kuna kauli mbili nikamuona anamtizama kauli ya kwanza ila siwaka kwa maana anatizama mswaki wa kaulu thani ila Abdurrahman kwamba anamwangalia Abdurrahman nikamuona mtume anamwangalia au anaangalia kauli ya kwanza kasema anaangalia mswaki na kauli ya pili anamtizama yanzuru ila Abdurrahman anamtazama Abdurrahman warajihu huwa alawwal na kauli yenye nguvu ni kauli ya kwanza kwamba alikuwa anautizama mswaki kwa Abdurrahman ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii pia fundisho kubwa ni jambo la mapenzi ya mtume kuhusiana mswaki na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu illa khair. Hapendi isipokuwa kilichokuwa na kheri wa fihi manfaa na kile ambacho ndani yako na manfaa na sio manfaa yake tu yakawa naishia kwa mtu mmoja la manfaatuhu qasirat laysat biqasiratin sio yamejifunga kwake yeye peke yake bali manufaa haya yanaendea kwa umma mzima na pia utaona ndani ya hadithi hii mapenzi ya mtume swalla sallam na Aisha radhiallahu anha kiasi cha kwamba amekaa kwenye shingo lake kabisa akiwa katika kifua cha Aisha radhiallahu anha yote hii ni ishara ya kwamba Aisha radhiallahu anha alimpenda sana mtume alayhi salatu wasallam na mtume naye mwenyewe alimpenda Aisha radhiallahu anha na hii ni ishara ya wazi ya kwamba wenye ndoa wanatakikana waishi maisha ya sampuli hii maisha ya kupendana maisha ya kujaliana katika hali zao zote hata kama mtu atakuwa anaumwa mapenzi kwao yadhihirike hata kama mtu atakuwa na shida yuko na afya mapenzi baina yao yadhihirike na vile vile kwamba unaona kwamba inafaa kwa kaka kuingia kwa dada yake kwa kaka kuingia nyumbani kwa nani kwa dada yake bila haji angalia hapa Abdurrahman ibn Abi Bakar ameingia kwa nani kwa Aisha ambaye ni nani yake dada yake na amemkuta mtume sallallahu alaihi wasallama amekaa na Aisha juu ya kifua cha Aisha radhiallahu anha lakini hii inaonesha wazi ya kwamba walikuwa na ihtiramu katika baadhi ya mambo walikuwa na heshima na uchunzi na ufuatiliaji na uchunguzi na utaratibu maalumu katika kuyaendea mambo Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq yeye ni ndugu na Aisha ni ndugu tunafahamu ya kwamba Abdurrahman kwa mtume atakuwa ni nani atakuwa ni shemeji yake atakuwa ni shemeji yake na bila shaka hayawezekani ikawa mtu akawa anaingia pasi na nidhamu kuna nidhamu ambayo ipo baina ya washemeji na ndugu yake kama Qur'an ilivyosema ya kwamba watu wanapotaka kuingia kwa watu basi wapige hodi na kubisha hodi bila shaka haiwezekani kwa sahaba huyu akavunja mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia unaona shemeji amekaa na mke wake na shemeji wa kiume anaingia ndani anawakuta na hali kama hiyo hali kama hiyo na hapa tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anatumia fursa ya kumfundisha Aisha radhiallahu anha na kumfundisha Abdurrahman ibn Abi Bakari maisha ya ndoa na pia maisha ya baina ya ushemeji wallahu a'lam naam وطرف السواك وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتحول يتحول الأسيمة عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سيما ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nilikwenda nimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa na hali ya kuwa yeye yastaku bisiwaki rutabin naye akipiga mswaki bisiwakin rutabin kwa mswaki mbichi kamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam anapiga mswaki na mswaki naotumia ni mswaki ambao rutabin au ratbin ulikuwa mbichi qala akasema wa tarafu siwak ala lisani na ncha ya mswaki ipo juu ya ulimi wake ncha ya mswaki ipo juu ya ulimi wake nafahamika mtu anapotaka kusafisha ulimi wake ule mswaki anakuwa na anatoa ulimi alafu anakuwa kana kwamba anaingiza ndani ya ulimi kwa ndani wa huwa yaqulu na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno u u kama vile unavyoona wewe unavyoingiza mswaki unataka kusafisha katika koromeo ndani huko kuna hali fulani ya sauti na kutoka wasiwaku fifi na mswaki ukiwa ndani ya mdomo wake kaannahu yatahawwa kana kwamba mtume swalla sallama anajikalifisha kutapika yatahawwa anajikalifisha kutapika hadithi hii imekuja ikizungumzia ma hukumu siwak fi halati siyam nazungumzia hukumu ya asiwak katika hali ya kufunga siwak kutumia mswaki katika hali ya kufunga wanasema halu ilmi ya kwamba idha kana fi awwali nahar ikiwa mswaki sasa mtu atautumia mwanzoni mwa mchana hadha la khilafa inda ahli ilmi hilo halina ikhtilafu kwa wanawachuoni kiwa umefunga mwezi Ramadhani au sunna ukatumia mswaki mwanzo ule wa mchana mwanzo wa mchana poanza ukatumia mswaki hili ni jambo ambalo halina khilafu baina ahli ilmi ama fi akhiri nahar ama mwishoni mwa mchana hasala khilaf pametokea ikhtilafu pakatokea ikhtilaf baina ahli alilm ikiwa ni mwishoni mwa mchana ikiwa ni mwishoni mwa mchana kwa hiyo hadithi hii yaonesha kwamba mtume alayhi salam alikuwa anatumia mswaki alipiga mswaki katika hali zote fi kulli wakati na kulli hin kwa hiyo ikajulisha ya kwamba sawasawa itakuwa itakuwa ni mwanzo wa mchana inafaa mtu kupiga mswaki na vile vile hata kama umefunga ama kuhusiana na mwisho wa, wa mchana hapa ndipo wametokea khilafu baina ahli ilmi ikhtilafu imeanzia hapa kwa hiyo ukija kuzungumzia masala ya mswaki katika mwezi wa Ramadhan kauli iliyokuwa ya sawa kwamba mwanzoni mwa mchana mtu inafaa kupiga mswaki sawa sawa itakuwa ni mswaki huo wa kawaida au mswaki ambao utakuwa maajuni na maajuni itatazamwa kwamba je yale ma, ma, ma, madawa yale yanakuwa na utamu mpaka kiasi cha kwamba unayahisi unapokuwa unapiga ikiwa ile madawa utayaona na kwenda mpaka unayahisi kama unayameza una, una haitofaa ama ukaweza kujikinga na ukawa yameishia mdomoni tu haya madawa fala mani afi dhalik jambo lingine pia swala la mswaki ambalo linakusanya katika hadithi hii masala masala ambayo kaifia tusiwa kuhusiana masala ya kupiga mswaki kaifia yake hal yastamilu yaminahu au shimala mtu anapiga mswaki atumie mkono wa kulia au atumie mkono wa kushoto anapopiga mswaki wake je atumie mkono wa kulia au atumie mkono wa kushoto jawabu jawabu eh. hmm? la basa au salamu ndio tunasema la basa mwingine hukumu ya kupiga mswaki unatumia kwa mkono gani? Kushoto. Dalili hauna dalili ipo au salama? Kushoto. Eh, sasa mtu anapenda kutumia mkono wa kulia vizuri kwa vitu vizuri kwa kuonyesha kwenye vitu ambavyo chafu kwa kutumia hadithi am hadithi hiyo imekuja kwa ujumla wake haijahusisha tu kwenye mswaki طيب mashaallah la basi eh mwingine hukumu ya kupiga mswaki au kaifia ya kupiga mswaki kwa mkono wa kulia au wa kushoto aljawab wal amru fi dhalika wasi' sema hivyo basi kama wasema alilmu walamru fi dhalika wasi' kwa maana ya kwamba maamuzi unayo mwenyewe maana yake nini hali maamuzi unayo mwenyewe maana yake nini sawa eh. walamru fi dhalika wasi jambo hili liko pana ukaamua ufanye khiari mwenyewe utumie mkono wa kulia mkono wa kushoto la basi tayib na hapo unaona ya kwamba kaannahu yatahawwa kana kwamba alikuwa mtume anajikalifisha kutapika kwa yote hii maana yake ni mubalagha tu fi tanwif ni katika kikomo cha mbali kabisa katika kujisafisha kikomo cha mbali katika kujisafisha na yote mpaka hapo waonesha ya kwamba anna alislama ihtamma bitahara kwamba Uislamu umetilia umuhimu jambo la usafi kuanzia kwenye kila nyanja Uislamu umetilia umuhimu jambo la usafi lau ingelikuwa kwamba Uislamu unatilia jambo la usafi umuhimu yasingelikuwa mambo kama haya kuwepo sasa mtu anakuambia zuri ni mtu kwa kanzu chafu hafui yanuka ana nguo ndani mbovu chafu a a asema huko ndo ndo zuhudi kuipa nyongo la hasha yote hii ihtimamu angalia mpaka katika mdomo wako wewe unaongea na wenzako wacheka na wenzako eh waongea kadha na wenzako katika baadhi ya mambo mwajadiliana lakini mdomo wako unanuka wewe unadhani unakaa na nani pale sasa utakaa na nani katika hali kama hii maana lazima watu watachukia huyu ndugu yetu mbona amekuwa hivi lakini lau tutatumia mswaki kwanza mswaki utakupa talaqatul waji utakupa ukunjufu wa uso uso utakuwa umekunjuka hata una unayemfesi kuongea naye waona nakubali kuongea na wewe lakini unavyokadri unajiweka nyuma na mswaki maana yake hata ule talaqatul waji pia inakuwa haipo wewe kila saa ni mchungu kila saa una mawazo kila saa una vitu vingi sana katika akili yako kwa hiyo hili natuonesha kwamba Uislamu umetulia jambo umetulia umuhimu sana جامبو لأن نظافة طيب مليزية باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضا ومسح على خفيه مختصرا مختصرا طيب انا سمع باب المسح على الخفين mlango unaozungumzia kupangusa juu ya hofu mbili خف hofu hofu wanasema ahlul wa huwa na'lu nazo ni zile ndara au kanda mbili kubazi za wazi zile yughatti alka'baini zinazofunika kongo mbili ndiyo maana hofu ni vile viatu ambavyo vinavyofunika kongo mbili kwa nasema na'lu kwa maana ya zile kubazi au ni vile viatu vifupi vidogo vile kama vile vya china china fulani ambavyo vinavyofunika al-Ka'bayn yughatti al-Ka'bayn kaabun ndala hazifuniki Ka'bayn ndara hazifuniki Ka'bayn kwa hiyo hapo naingia kwa maana halisi maana naalu ya sifa zima naalu kwa na kanda mbili kwa maana ya kanda mbili طيب na jambo hili la khuffain au khuf qala ibn ibn al-mundhir anasema al-imam ibn al-mundhir walladhi ikhtara na lile ambalo amelichagua anna al-masha afdal kwamba kupangusa ni bora zaidi Utazungumzia ni vile viatu ambavyo vinavovaliwa kama vile an-na'al kama makubazi au ni vile viraba vidogo vile ambavyo vinafunika kaabaini eh na wengine sikizi kama vile wamefanyisha kwamba vimekuwa kama virefu ni ngozi tupu inakuja paka sehemu ya juu ya kungo mbili pale wanavifunika vinakuwa vina kamba eh, kama vile buti za kijeshi inakuwa na kamba zake kabisa maalum kwamba anna al almasah afdal kupangusa ni bora zaidi liajli man ta'ana fihi min ahli albid'i kwa ajili ya wale waliokosoa walioikosoa ili jambo la kupangusa min ahli albid'i katika watu wa bid'a min alkhawarij warawafidhi katika makhawari na rawafidh wameitaan na kuikosoa hili jambo wamelitia kasoro jambo hili la kupangusa juu ya hofu mbili halafu kwa hiyo kupangusa ni bora zaidi kupangusa juu ya hivyo viatu ni, ni bora zaidi kwa sababu huku kunakuwa wa ihya'u ma tu'ina fi ma ta'ana fihi al-mukhalifuna min as-sunan afdalu min tarkihi intaha kalamu asema pia wa ihya na kwa kufanya hivi kupangusa juu ya zile hofu mbili ni kuhuisha ma ta'ana fihi al-mukhalifun kuhuisha yale ambayo wameyatia kasoro ndani yake wapingaji as-sunan katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam huku nako ni afdal ni bora zaidi ni kuhuisha kile ambacho nikikosoa watu wapingaji katika suna ya mtume afdal ni bora zaidi min tarkihi kuliko kukiacha kuliko kukiacha kwa hiyo alimamu almundhiri rahmatullahi alayhi anaonesha ya kwamba kupangusa ni bora zaidi kupangusa hivi viatu hivi kuvipangusa ni bora zaidi kwa ajili ya wale ambao wamevikosoa wamekosoa jambo hili kwa wale ambao wamekosoa jambo hili kwa hiyo kupangusa inakuwa ni vizuri kwa sababu wewe unahuisha unahuisha kile ambacho wamekikosoa wao katika sunna na hilo ni bora zaidi kuliko kuliacha ni bora zaidi kuliko kuliacha tayib anasema عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة ابن شعبة بكلي ورواية كتوكك المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال سما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما للكوة فمجنمتوم عليه صلاة والسلام في سفر كتك سفاري nilikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari fa ahwaitu nikarefusha mikono yangu lianzi'a khuffaihi nimvue viatu vyake ile hofu zake mbili lianzi'a khuffaihi kwa ajili kwa lengo la kumvua hofu zake mbili faqala akaniambia na kusema da'ahuma viache fa inni adkhaltuhuma tahirataini mimi nimevivaa vikiwa ni visafi nimevivaa vikiwa visafi famasaha alaihima akapangusa juu yake وعن حذيفة بن اليمان نبقل حديثه قد حذيف بن يمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نلقوا فجنمتوم في سفر كتك سفاري فبالا أكاكيذي هجندوب وتوضأ نعكتكو ووذو ومسح على خفيه نعكفنغوسا جو يخف زكمبيلي مختصرا نيني مانا مختصرا لكن يوفو بيشو حديث ما كحديث نندف حديث نندف ويوهابا ميفو بيشو Tayib. Jambo hili la kupangusa kupangusa juu ya hofu mbili. Aliposema Mughira kwamba nilikuwa pamoja na mtume, wanasema ahlul ilmi kwamba wakana fi ghazwati Tabuk, alikuwa katika vita vya Tabuk, nao vita hii ilikuwa fi Rajab sanati sanati tasi'a, ilikuwa katika mwezi wa Rajab mwaka wa tisa kwa nilikuwa pamoja na mtume katika safari maana yake walikuwa katika vita vya Tabuk ambavyo vilikuwa katika mwezi wa Rajab mwaka wa tisa mwaka wa tisa فأهويت لأنزع فأهويت أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه nikarefusha mikono yangu miwili kwa ajili ya kuvitoa miguuni mwake lighaslihima ili niweze kuviosha kwa fa hawaitu ay madatu yadai liikhrajihima nilirefusha mikono yangu kwa ajili ya kuvivua jambo la almashu kupangusa jambo la kupangusa limekuja dalili zake ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna kama hii ndani ya Qur'ani ni aya ya Allah aliposema wamsahu biruusikum wa arjulikum wamsahu ruusikum wa arjulikum sio arjulakum ah, wa arjulikum ndiyo dalili ya nini ya masih kupangusa aya imekuja kwenye misafu yetu wamsahu biruusikum wa arjulakum sawa wa arjulakum hichi ni qiraa tunachosoma sisi lakini pia inafaa kusoma wa arjulikum ukiwa una maana ya kwamba kupangusa ukiwa na maana ya nini ya kupangusa kusema wa arjulikum na hii wala haitoambiwa bwana hii ni taharifu ya Qur'ani la na hili pia ukiliangalia kwa nini imekuwa arjulikum wanasema bil mujawara bil mujawara bil mujawara mujawara kivipi kwa maana ya kwamba umeitia lam kasra kwa sababu ya kusuhubiana kuwa jirani na matamshi ambayo ya nyuma yametiwa kasra na tamshi ambalo limetiwa ni ambao ni tamshi gani biruusi sawa biruusi kwa hiyo biruusi wa arjuli naam kwa hiyo hii imekuwa kasratun bilmujawara imekuwa na kasra hii lamu kwa kule kusuhubiana kuwa jirani na neno ambalo limetiwa kasra na iko mifano mingi sana kwa lugha ya Kiarabu ambayo inaambiwa bil mujawara waweza kulitamka neno lakini ukaitia kasra ukaambia kwa nini umetia kasra sasa bil mujawara bil mujawara maana nini eh kuwa jirani kusubiana na mtu fulani na kitu fulani ndio bil mujawa kwa hiyo hii unaweza kusema bi arjua arjulikum bil kasra kwa hiyo na utakapofanya hiyo utakapoiweka kwamba wa arjulikum kwa kasra ndiyo imehalalisha hukumu ya kupangusa si aya imesema wamsahu bi ruusikum si ndio na panguseni sehemu ya vichwa vyenu na pia wa arjulikum nampanguse miguu yenu nampanguse miguu yenu kwa hiyo kupangusa hapa kinachokusudiwa hapa ni kupangusa kwenye hofu mbili Tayib. ndani ya jambo hili la mashu ala al-khuffain hukmuha jaiz hukumu yake inafaa inda arba'ati madhahib wa watawa wa huwa ittifaq na hii ni hukumu ambayo inayofaa mbele ya madhehebu manne wa huwa ittifaq na ndiyo itifaki yao wote kwamba mashu inafaa kupangusa kunafaa unapangusa juu ya kile kiatu chako kile na hukumu hii ya, ya, ya kufaa khalafa shia alijma mashia peke yao ndio wameikhalifu ijma' na kauli iliyosema alimamu imam al-Mundhiri na Khawarij khilafu ash-shia kinyume na mashia peke yao mashia wanapinga jambo la mashu ala al-khuffain wanakataa sema hilo halifai kabisa na wanasema kwamba aya hii imekuja kufuta hadithi aya imekuja kufuta hadithi aya hii imekuja kufuta hadithi طيب na jambo la masha al-khuffaini fihi masail Shurutu masha al-khuffain. Shurut masha al-khuffain, masharti ya kupangusa juu ya hofu mbili. Kwanza kabisa al-mashu ala tahara. Kwanza kupangusa uwe katika tahara. Uwe katika tahara. Wewe mwenyewe uwe katika usafi tahara. Sharti la kwanza. Sharti la pili wa an yakuna al-khuffaini tahira na ziwe hizo hofu mbili zenyewe ni safi ziwe zenyewe hizo hofaini ziko safi shati la pili hilo tumesema hofaini ni viatu ambavyo mtu anavivaa vinafunika kongo mbili zake kwa itaingia raba itaingia kubazi itaingia vijinini lakini vinakuwa ni viatu vya ngozi ambavyo vimetengenezwa ambavyo maarufu leo hii na vinaingia ndani yake kile vyenye kufanana na mtiririko huu sharti la tatu an yakuna satiran ila alka'baini na hiyo khufaini yatakikana iwe imesitiri mpaka kwenye kongo mbili imesitiri na kufunika mpaka kwenye hizo kongo mbili masharti ya ngapi na sharti la nne imkaniyatul mashi alaiha bihasabi almu'tad bihasabi almu'tad imkaniyatul mashi uwezekano wa kuitembelea ile imkaniyatul mashi alaiha uwezekano wa kuitembelea juu yake bihasabi mu'tad kwa kulingana jinsi ilivyozoeleka ukawa na uwezo wa kuitembelea basi waambiwa hizo hayo ndiyo masharti ya mashu au masharti ya khufain na hizi shurutu hadhi shurutu muttafaqun ala inda alulama sharti zote hizi maulama wamekubaliana nayo vile vile baada ya hayo masharti katika masala mengine wafungamana na khufain la yanzi'uhuma inda alhadath mtu asizivue wakati anapata na hadath pata na hadathi usizivue kwa maana hadathi ndogo kutoka na upepo usizivue amma aljanaba amma janaba fayajibu naz'uhuma ni wajibu kuzivua Ama kwenye janaba inafaa ni wajibu kuzivua, lazima uzivue. Unapopata na janaba lazima uzivue. Jambo lingine katika masala ya mwisho katika hili khufaini ni suala la vichanguzi vya khufain vya mas'ala al-khufain vichanguzi vya mas'ala al-khufain vichanguzi vyake nafsu na al-wudu' ni vile vile vichanguzi vya udhu ukivijua vichanguzi vya udhu ndivyo hivi vichanguzi vya nini vya mashu ala khufain khuffain tumalizie hadithi ya Hudhaifa hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu yenyewe inaelezea muda wa kupangusa muda wa kupangusa fi safar anasema kuntu ma'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi safarin fabala watawaddaa wamasa ala alkhuffaihi wamasa ala khuffaihi ndani ya hadithi hii pamekuja ubainifu ya kwamba msafiri thalathatu ayami bilayaliha msafiri anatakikana apanguse kwa muda wa masiku matatu masiku matatu na usiku wake msafiri atakiwa apanguse yeye kwa muda wa siku tatu na mausiku yake safari yako unayoanza nayo siku tatu zikikamilika tu ukahesabu kwamba hapa siku tatu zimekamilika kutokana na safari yako basi huu ndio muda wa wewe kupangusa katika ndani ya siku tatu walilmuqimi yaumun wa laila na mtu ambaye mkazi anatakiwa yeye apanguse siku moja tu na usiku wake mchana wake na usiku wake basi wake siku moja na hii yote inatokamana na kiwango cha au cha muda ule ambao yeye ameuanza ameanza kupangusa inatazamwa kipindi gani umeanza kupangusa basi unahesabu hivyo hivyo kwamba kuanzia kupanguza kwako saa sita inaenda mpaka saa sita tena hapo ndio siku nzima mpaka saa sita tena siku nzima mpaka saa sita tena siku nzima ndani ya hadithi ya Hudhaifa pia kuna jambo limetamkwa hapo kadhia ya kukojoa kwamba mtume alayhi salatu wasalam alikojoa na hapo nasema ilmu kwamba inajuzu mtu kukojoa hali ya kuwa amesimama yajuzu baulun qaima mtu inafaa kukojoa hali ya kuwa amesimama bishuruti kwa masharti lakini sharti la kwanza an min rashashi albauli mtu ajitahadhari na zile cheche za mkojo jitahadhari na zile cheche zisimrukie kwamba pale anapojisaidia zile cheche rashash hazimpati zile hazimpati anaambiwa itafaa mbili an min a'yunin nasi wan nadhar ajitahadhari na ajikinge na kuonekanwa na watu watu wasimuone ajitahadhari maana akae katika stara ajificha eh akae katika stara ajificha basi hayo ndio masharti ambayo yanomtizama mtu kwamba hapa naruhusiwa kukojoa na hapo naona kwamba nilikoa na mtume fabala watawadha wa masala khufaihi na hadithi hiyo kama wanasema ilmi yaonesha wazi kitendo cha kukojoa hali ya kuwa amesimama lakini hii kwa mazingira tulionayo sasa hivi kwenye mahaya majumba yetu manini unakuta kuna kuwea ugumu kwa hali fulani kama vile kuja kukojoa katika simenti lazima rashashil rashashil baul zikurudie wewe ima kwenye miguu yako na ima kwenye nguo yako kwa hiyo hapa haitofaa inabidi uchuchumae na pia vile vile ukitazama kwamba katika hali ile ya kukojoa unapokuwa kukojoa hali yako umesimama kuna asilimia kubwa ya mkojo kuangukia katika nguo yako kuna asilimia kubwa ya mkojo kuchuruzika katika nguo yako kwa hiyo pia itakuletea katika hali fulani ya uzito. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba afdhal bora zaidi mtu achuchumae ndiyo akidhi haja yake ya mkojo. Lakini yule ambaye atakayekuwa amejichunga katika vitu kama hivyo, akakojoa hali ya kuwa amesimama, basi la basa Hakuna uzito katika hilo. Lakini bora zaidi ni mtu atoe haja ndogo na hali ya kuwa amechuchumaa. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقول قد katika في بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله